Carcinus cae ALOPEX Carcinus anabas apotes thalasses epitinos aegialu monos enemeto. Alopex de limootusa hos etheasato auton, aporusa trofes, prosdramusa sunelaben auton. Hode melon catabibroosces thai efee al egoge dicaia pepontha, hoti thalassoios on, hersaios e buleethen genestai. Futo caeton antropon, hoita oiceia catalipontes epi te deumata, caetois meden prosechusin epicheiruntes e cotos distuchusin.